Klopf, klopf, stumm Maske über Kopf ziehen, weil Hunger groß ist. füg deine Mutter auf Kokain. Nasse Taublick mit wem, die go wohin? Komm vorbei, 6 Milli wartet auf dich, Cousin. Was für Beefe und klärt man Sachen anders. Fick Musik, ich drück ab, weil die Eier groß sind. Zinker im Kofferraum, Opel. Sinker 15 Mille Blutgeld, lass LKA durchdrehen. La, du willst kein Stress mit den Jungs, desto mach dich breit, doch die Kugel zum Hund. Auf der Straße gibt's genug Platz für Spielerei, ihr Spiel. Wenn du willst, vier Viertel Kamente. Ich mach alles für die Familie. Ich sterb und leb für die Familie. Junkies sind unterwegs nach Paulinie. Nachts weil Kristall zerstört Familien. Herz auf Stein, bist du hoch, bist du lila. Drückst du ab, kommst du rein, 100% Kriminal. Gott sein Kriminal, falsches Egoism. Herz auf Stein, willst du hoch, willst du lila. Drückst du ab, kommst du rein, 100% Kriminal. Gefühle sterben aus wie im Viertel, weil Jungs locker zustechen. Wenn Feinde Kuss brechen, Stürmbunker, Fick, Mutter, Jackpot oder im Fesseln. Still 10 Dinger im Monat wegpressen. Blockerman ist die Gang, Walla macht Status Multivitamin, streckt weiter bis Brabus, Block aus, fliehen vor den Cops auf, Kickdown, voll bepackt, Brettern durch Zollbrauch. Nur am Arm muss die AZ und Nash, und egal wer Film schiebt, Stück nach Millimeter, fast live leben schnell, wechsel sind karte hey, yeah. LK ist präsent. und sterb für euch alle. Kokain. Ich mach alles für die Familie. Ich sterbe und lebe für die Familie. Junkies sind unterwegs nach Palinier. Nachts Kristall zerstört Familien. Herz auf Stein, bist du hoch, bist du lila. nicht geben will, bleibst du arm. Ohne Cent, Kristall, Gras oder Flex. Mama sagt, mit Geduld kommt das Geld. Doch nicht das Geld ist mein Ziel. Nicht das Geld macht mich zufrieden, wie Lachen im Gesicht Werner vor Krise. Wegen Krieg musst du fliehen. Ich hab geschworen, dass du weinst, wird nicht mehr passieren, solange ich lebe. Umgeben von Hyänen auf der Jagd, kriminell lass neuen Reden stehst du uns im Weg. Walla, meine Jungs sind bereit, nur ein Wort, lass deine Stadt brennen, wer von euch hat ein Problem? Geht es um ein Brot, geb ich ein Fick, wer alles hinter dir steht. Wirst du laut, kommst du rein oder kriegst Schuss in den Schädel, fick die Welt. Papa hatte einen Unfall. Ich war gerade fünf, mein Fundament war weg, was ich da gestimmt. Fünf Kilo Gras auf der Waage stimmt, Drogen übt, ansonsten nix im Magen stimmt. stimmt.